Awit, Kabanata, Isandaan at Labing Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y kanyang inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan lahat ay lumikas. Magmula na noon, ang lupaing Huday naging dakong banal at bansang Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan ang dagat ng tambo. Nang ito'y makita, nagbigay ng daan. Magkabilang panig ng ilog ng Hordan ay tumigil naman. Maging mga bundok, katulad ng tupa, ay pawang nanginig, pati mga burol, nanginig na parang tupang maliliit. Ano ang nangyari? At ikaw, o dagat, nagbigay ng daan? Ikaw, ilog Hordan, bakit ang tubig mo ay tumigil naman? Kayong mga bundok, bakit parang kambing na nagsisilundag? Kayong mga burol, maliit na tupay, inyo namang katulad. Ikaw, o oh, taigdig, sa harap ni Yahweh, ngayon ay manginig. Dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Sa malaking bato, nagpabukal siya ng saganang tubig at magmula roon ang tubig na ito ay nagiging batis.